Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Ռուբեն Պողոսյանի տունը ասացին գյուղամիջի հարևանությամբ է, որտեղ խանութ էլ կա, բայց դժվար թե գտնեք։ Ճիշտ էին, մեքենայով ճշնամու նշանառության տակ փողոցը վերից ու վարից անցանք տան տեղը չգտանք։ Մեկն էլ չկար հարցնեինք։ Այս մասին էլ էին զգուշացրել։ Գիշերը հերթապահողները դեռ քնած էին։ Մնացյալ մի զույգ ու մի կենտ մարդիկ էլ ամեն մեկը իր գործին։ Մեկն անտառ էր գնացել, զմրան համար փայտ հատելու, մյուսը բանջարանոց, երրորդը ընկույս հավաքելու, Միտան բակում պարանին լվացք էր փրփռում կմոտենամ, դուրը կթակեմ ու կխնդրեմ ուղեկցել, բայց բախտներս բերեց։ Երկրորդ պտույտի ժամանակ փողոցի գլխին հանդիպեցինք ծեր մի կնոջ, ով դեղցով դույլը դրել գետնին ու փորձում էր բացել բակի դուռը։ Նա եղավ մեր օկնականը։ Տան մուտքը հետևի կողմից է, Դա էր մոլորության մեջ գցել։ Ինչպես եք, հարցիս տանտերը չպատասխանեց ուղեկցեց բաց պատշգամբ, որի դիմացը 350 մետր հեռավորության վրա ճշնամու դիրքն էր, ոնց որ Փարիզ։ Ռուբեն Պողոսյանը թոշակառու մանկավարժ է։ Տասնյակ տարիներ մաթեմատիկա ու ֆիզիկա է դասավանդել տարբեր դպրոցներում, եղել տնորեն։ Շարավիղներն ապրում են Արցախում։ Շաբաթ էր, եւ նա տանը մենակ էր։ Որդին ու հարսը, ով յուղի իննամյա դպրոցի տնորենն է, հանգստյան օրերին սովորաբար գնում են Ստեփանակերտի տուն, սովորող զավակներին տեսության։ ասես ամենքից մոռացված ավդուրում ապրում են ճշնամու շնչառությունն զգալով։ Չոքնեն այստեղ մարդ չի մնա, Ռուբեն Պողոսյանը չէր ուզենա նման հետևություն անել, բայց իրականությունն այնչափ դառն է, որ մեղմ ձևակերպումը սուր անկյունները հարթեցնելը խղճին դեմ կլիներ։ դպրոց նորեն եմ եղել։ Այն ժամանակ դպրոցում եղել եմ 10 աշակերտ։ Միջև 90-ականները։ Միջև 90-ականները։ Երբ դպրոցը ավերվալա, ռմբակոծը նոր դպրոցը պատրաստալ, դուրը ես միջև 2010 թիվում եղա։ Այն ժամանակ քանի աշակերտ կար։ Այն ժամանակ արդեն նվազել, երկալատարը 50։ Հիմա արդեն 4 աշակերտ է։ Շատ ընտանեկներ արդեն այստեղից գնացել են։ Այն ժամանակ ծեմերես թաղամասը յուր է եղել, երեխաներին եղա, բացի մի չկա։ Իրենք երկու ընտանիք հստեղ մնացա։ Ոյդի օդը տասնուկ թուրք շապեմ ոդիկ արդեն, և վախենում ընդ, իրենց երեխաներից։ Համարյա գյուղում ապրմանս է իմ հասակակիցները, երտասարդություն չկա շատ, դրա համար շորսա շակերտակ։ Գյուղն պետք է օգնություն ցույց տան, որովհետև անասուններ չեք կարողանում պահել, ոչ մի աշխատանքով չեք կարողանում զբաղվել, որովհետև անասունը եթե գնում է, արդեն էլ մերը չի տանում են իրենք։ Եթե անցնում է սահմանը։ Այո, սահմանը չի իրական գալիս, երցնում գնում։ Եթե աշկից գնա։ Մարդը որ թոշակի է, թոշակով ապրում, մարդը որ ոչ մի բան չի անում, սպասում է ինչ որ բանի, որ փոստացվի, ստացվում չի։ Ինչպես ապրի։ Ստիպված գնում է։ Կոնկրետ դուք ինչով եք ապրում։ Ես թոշակառում ստանում 115 ռուբլի, 115000, այո։ Ունեմ 68 տարվա աշխատանքային ստաժ։ Իմ փոքր խանութ ունեմ ստեղ Տարած ստեղա, հարսը ստեղա, թորները ստեղնում, բայց թորերից արդեն երկուսը ինստիտուտում նսովորում, մեկն էլ մաթեմատիկայի տեխնոլոգիա դպրոցում նսովորում։ Ասում եք մարդիկ վախենում են իրենց երեխաների համար, տեղափոխվում են, իսկ դուք չեք վախենում ձեր թորների համար ապրում են այստեղ։ Դե բա ինչ։ Ուզում եմ ասել 20 թվականից հետո նրանք ավդուրում մնում էին։ Չէ, ծառայում էին արդեն բանակը ծառայում էին։ Երկու տղայա մի կաղջ։ Ես պատերազմ միջնակ որը եղալա Ջաբրայիլ, որ պատմում ամազից փշկալմատի ինչ կապարվաններ։ Հետո եմեկն էլ նորա 20 թվականին զորացրվա էլ եղավ այստեղ։ Գյուղ պաշտպանման մասնակցալա։ Աղջիկը ստեղ է եղավ։ Ձեր վստահությունը ինչի վրա է հիմնված։ Ինչու դուք երեխաներին այստեղ եք պահել։ դե Հիմքը նա որ տունը ստեղս սա է, ծնդավայրը սա չեմ ուզում լքեմ։ Ինձ մահացավ աստեղ հավորտավորալ։ Ես որտեղ գնամ։ Իսկ ես 73 տարեկան դառնում։ Տունը մասնակի նորոգված է։ Հա։ Միջև պատերազմն է սկսել։ Հա, բայց առաջի պատերազմը ավերակա եղավ։ Երկու անգամ վերանորոգալ էս տունը։ 20 թվականի պատերազմից հետո ոչ մի աշխատանք նորոգման չի կատարվել տան վրա։ Չէ, համար, չէ։ Չէ։ Վերջի պատերազմում այստեղ արկեր չընկան։ Վերանորոգում մասնակի եղել ապրելի հնարավորություն կա, որ հնարավորությունները կա այստեղ։ Գազը կա, լույսը կա։ Ինչն է պակասում մարդկանց, որ թողնում են Ավդուրը եւ գնում։ Ինչ պիտի անի կառավարությունը, որ չի անում Ավդուրի համար, որպեսի մարդիկ չթողնեն գնան, գնացածներն էլ վերադառնան գոնե աշխատանքով բավարար է։ Ինչ աշխատանք։ Օրինակ, օգնեն թեկուս սալյար կանա, տրակտորնա, ես տարածքնոն է, մշակ է։ Բայց սալյարկանից որպես կանիստրը 15 ռուբլի է, որտեղից վերցնեմ, չի կարողանամ, տրակտոր չկա, յորը, կոմբայնի չկա, տուն կա, որ կոպիկ չմտնեմ, ինչով ապրել, հա, դրա համար է լուքումալ, գոնե որ մի քիչ օգնություն ցույց տա։ Տարբերություն չկա, կամ հադրուցից փախած կամ սեր գտնված 300 մետրի վրա գտնվող թուրքի մոտ։ Ոչ մի աշխատանք չես կարողանում անել։ Հնարավոր չի։ Թուտ տապել հնարավոր չէ, իսկ իրաց դիմաց դաշտում հնարավոր չէ։ Վախենում են։ Նշանառության տակ է։ Նշանառություն տակ, հա, աստեղ։ Ես վերջը մտքարի մեր խաչի մի քիչ օգնեց այս ժողովրդին, ապահովեց հոզերով, ոչխարներով։ Միակազմակերպությունն է, որ օգնել է ավդուրցիներին։ Հա, հատե այդ մի կազմակերպությունն է, որ օգնել է։ Մեկն հա, հա, դե է եկել Հայաստանից մի կազմակերպություն եկել է գրել ենք ինչ է պահանջներս գնացել մինամս ցետո թե ծերգյուղը հնարավոր չէ որ դոքնի ինչու չգիտեմ փոչ պետք է դժվար է։ Այս դե ծայրամասային գյուղում Թուրքի արշիվ հնարավոր չի ապրել։ Մեկել եմ ասեմ, եթե նյութականը ինչ-որ մի քիչ բարելավի գյուղացու, կաց ընդանակ կգնի ստեղ, իրեն գյուղը պաշտպանա։ Եթե գյուղում մարդ չմնա, սամանն անպաշտպան է մնում։ Հասկանալի չի։ Դպրոցում շոշոց շակերտ կա, դպրոց փակվի, դա գյուղն էլ է փակվում։ Հող մշակում եք։ Մշակում ես հիմիկ ոչ տրակտոր կա, ոչ ծորեն կա, որ սերմը լինի։ Խոսքն տա, որ պետությունը սերմա տալու, չէ հիմիկ չկա։ Անասուն պահում եք։ Կարմիր խաչի մի անուսնատում։ Բայց գերաշին պահել ես իմ եղան, ենտե որ նոր են եմել են, չասկերել են էլ, մեղաբությամբ զբաղվում միքսա ես։ Մեղուններ ունիմ, ենտեղից 40 հատ մեղու ալա 20 են բերել, 20 մասալ ենտեղ։ Մեղունն չեք կարողամ թուրքերը տալ։ <laughs> մեղուկ գիտե, այնտեղ եղավ հիմիկելի գնում այն տեղից նեկտարը բերում։ Ճանապարհը չեն կարողանում հա։ փակել մեղվի։ Է հա։ որ առաջվարը եկավ, ասում քեզի չարկար, ասում 20 մեղուս մնացա թուրքի մոտ։ Ով էր եկել։ Ինչ մի չարկանիզացիա։ Հա, ինչ որ կազմակերպություն։ հա, Ասում մեղաբուծությամբ զբաղվում, եթե մեղունն է տակ, լավ։ Դրանից մինամ ստետո տակ չկա։ Կարողանում եք իրացնել մեղրը։ Հա, էստարը մեղրը մի քիչ քիչ անել կլիետնես սան գելեմ ասում մեղր չկա, մեղր չկա, ինչանի։ Շրջանից ներկայանում են ավդուր, հետաքրքրվում են մեկ-մեկ։ Հա, գալիս են դպրոց գնում, ժողովրդարան։ Բայց դասից հավաքին ժողովրդին հարցնեն ինչ կարիքն է, ինչ է խոսում, ինչ կա, դի բանալ է, չեմ տեսել ես։ Նախագահը եկել էր պատերազմից հետո։ Նախագահը եկել է, ասել են, որ ասել է, տեսնում ես որտեղ, ինքս տկ կրված է։ Արայք Հարությունյանը առաջի պատերազմը ստկրվել է բայց դե հիմի կարիքն եկավ, որ օգնին չկա։ Ինչ պահանջներ եք առաջ քաշել։ Պահանջներ ասալам, եթե հնարավոր են անեն պոստը թուրքերի չի Երևան, մի քիչ տեն գնան, դա ընդամենը սահմանի վրա նստած է։ Սահմանը է գծի վրա է նստած։ Ու մի քիչ տեղն է, չկա։ Ժողովուրդը որ չտեսնա նրանց երեսը։ Ասել են որ հա աշխատում եք դրա վրա։ Ինչին է Որ ասում եք հնարավորություններ ստեղծվեն գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու նման պահանջարկներ։ Հնարավորին, հա, չկա է զրոյից սկսած։ Արցախում անորոշություն է։ Միջև երբ կարող ենք մենք դիմանալ։ Դուք ինչ ելք եք տեսնում։ Ես որ զրուցում եմ մարդկանց հետ, վերջում ասում եմ լավ է լինել։ Հնարավոր չէ որ Ղարաբաղը ես մեզ քշի կամ մեկ ուրիշ տեղ տանեն։ Հնարավոր չէ բոլորին կոտորեն։ Միևնույնն է պետք է պաշտպանենք։ Պետք է հզորանանք։ Պետք է ինչ որ մեկը մեզ հզոր պետություն օգտնի, որպեսզի իմանան որ սկապես Ղարաբաղը հետեին ինչ որ մարդ կա կանգնած։ Լավ է դա կլինի։ Բայց ելի վերջում ես կարծում դա լավ է լինելու ժամանակ կա, դուք ասում եք մենք պետք է հզորանանք, մենք պետք է, պետք է ժամանակն անցնում գնում է։ Երկու տարվա մեջ մենք ինչ ենք արել։ Համարյա ոչ մի բան չենք արել, խոսքով ասեմ պետք է հզորանանք թե հասարակ բան որը թե վերնախավերը։ Զորանալու համար պետք է նաև սահմանային գյուղերը ամրացնել։ Անպայման թուրքերը դες ինչպեսի բլինդաժը պատրաստալ, արդեն այնպես հնարավոր սա եկակաթո մեքենան ֆորմա։ Իրենց բայց մերը քունչ նրա։ Եթե ուժեղացնեն, եթե երիտասարդությունը շտանա գյուղում, սահմաններ ուժեղանում։ Որպեսզի ուժեղանա գյուղը, կառավարությունը, պետությունը պետք է օգնի։ Սահմանամերձ գյուղերին, հիմնականում սահմանամերձ գյուղերին։ Ուզում եք ասել տեղահանվածների եւ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների միջև հավասարության նշան պիտի դրվի։ Թեկուզ եւ հավասարություն, բայց մի քիչ ախր պետք է լինի լել օգնություն։ Ես ասում չեմ հարկ։ Դրամական եք ասում։ Դրամականն է, նյութականն է, ինչ որ ինի, որ մարդը իմանա, որ այսօր իրան տանը ինչ որ բան կա ուտելու։ Հարկերը, հողի հարկերը։ Ինչ հողի հարկա է։ Սամանամերձ գյուղերում համարում եք, որ չպիտի հողի հարկ վերցվի։ Այո, հարկ է։ Որտեղ է ստա։ Նման արտոնությունները կխրախուսեն, որ անպայման, անպայման։ Մենք ուրիշներ գա, այստեղ որպես հող մշակել։ Արդյունքը դա, հա, ես ասում շնորհ հիմնական իրեն փողը տան։ Բայց դա ապրիլի երբ ինչ որ բան ստեղծին։ Որպեսզի իմանա, որ Ավդուր գյուղում էլեկտրականությունը ձրի է։ Там 25 չի 15-ը։ 1 հա։ կիլովատ ժամը։ Աբդուրքարին դեսչենքան տո մի քիչ արտոնություն ունի։ Միգուցե մերկորոշներից գնում են դեռ օգտվում այդ արտոնություններից։ Դուք ասում եք 115000 դրամը հազիվ հերիքում է։ Տեսնում եմ վարելափայտ եք գնել եք, թե։ Բայց չի գնալա։ Վարելափայտ եք գնել։ Վարելափայտ եք գնել որպեսզի գազին տեսեք։ Իսկ այնես բաղնիկ նա գազա տանը։ Խոհանոց տակ ջուրը կա։ Հա, գազով էլի։ Օրական քանի ժամ է ջուր մատակարարվում ժամկես։ Բավարարում է ձեզ։ Եթե այգում ոչ մի բան չցանես, պամիդորի ես, վարոնգես բանես, տանը հերեքմա, բայց դեւ եթե ցանումս ախր լոբի այն չմանամ։ Ցանում եք։ Քան յարխ, տանը համար ուտելու համար ձեր ընտանիքը վատ վիճակում չէ ամենևին։ Չէ, վիճակում ապրել հնարավորություն ունի։ Վատն այն է, բաց պատշգամբից նայում եք մի քանի մետր հեռավորությամբ դիտակետն է։ Ով որ գալիս է մեր տուն, ասում են, ո՞նց եք ստեղ ապրում։ Ասում դե պայն չանի։ Հնարավոր է վարժվել այդ ամենին։ Դե արդեն դուք արդեն 2 տարի է իմունիտետ եք ձեռք բերալ։ Հանգիստ դուրս է գալիս պատշգամբ, շրջում, թե վախվախելով։ Մայստով։ Կոնկրետ դուք։ Եվ հատում իսեր Լյուբախ Բանջա։ Բանջարանոցում երբ աշխատում եք, դարձյալ նշանառության տակ եք։ Բանջարանոցում այնտեղ պամիդորոցանը վրա արչևին սարկա չի երևում։ Դպրոցը երևի դիտակետին հա։ ամենամոտ շենքն է։ հա, Դպրոցի ճանապարհը ուղ երևում ալի այնտեղ։ Թուրքիզ բնորոշությունս է ծառի տակով ուրիշ ճանապարհքցա որպեսզի չի երևա երեխաները գնալու գալա դուրը եղալա նշանառության տակ հետևից բացել որպեսզի չի երևա մտնում ու դուրս անմիջապես չերևա գյուղը ապագա ունի գյուղը ապագա ունի գյուղը արդեն վերջանում է որպիսի ապագա ունենա։ Ինչ անենք։ Քիչ առաջ ասեցի, որ պետք է սահմանամերձ գյուղերին ուշադրություն դարձնել։ Իսկ եթե ուշադրություն չեն դարձնում, մեկ-մեկ գնալով են ամեն տարի մեկը գնում է, չես գնալու այն։ Եվ սամանն էլ մնալու են պաշտպան։ Թուրքը գիտե որ ստա մարդ գույությունն է ախր սահմանը, բայց եթե չլինի, առաջ գալը բայարկի։ Առաջ գալանը հարավը յալնան, ստացնդը 2 կիլոմետր։ Նորից էլ արդեն Ստեփանակերտն է։ Արցախի ապագայի մասին ձեր մտորումներ։ Կառավարությունը իրամտածել է սրա համար ինչ ասում ես։ Ես ինչ կարիմ ասեմ։ Որպես սահմանապահ յուղի բնակիչ սահմանապահը մնում է որպես սահմանապահ, իսկ կառավարությունը պետք է մտածի մեզ համար որպեսզի գյուղը պաշտպանվում է որպեսզի գյուղը Եթե սահմանային գյուղերը ապագա ունենան, ուզում եք ասել ապագա կունենա եւ Արցախը։ Անպայման, հասկանալի չէ։ Եթե ավդուրը չլինի, միրուշինը չլինի, հաջորդը հարավն է Ստեփանակերտ։ Թուրքը համար իշկա։ Իշտե բարձուկա Իրանն է։ Բոլոր տերը դիտակետեր դրած առաջ որ մարդ մի կերպ գնալիս էր արի մի մեքենա էր գնում աշխատում են բուլդոզերն են էքսկավատորն են աշխատում են ճանապարհ են շինում Բոլոր դեպքերում լավատեսին եղա, միևնույնն է, ասած։ Եղել թե կաք։ Կամ եւ նյանել մինչե վերջ, չէ կյանքից վերջը։ Մեր ժողովրդի կոչմանով միևնույնն է, ավդուրից լավ տեղ չկա։ Ամենից լավը ստա մրցան դավայրն է։ Շատ տեղ եմ եղել։ Բաքվում ապրել, Երևանում ապրել ծառայելում Օդեսա, Խարկով եւ այլն։ Բայց ամենից լավը մեր հայրենիքն է։ Արցախը։ Արցախ, այո։ Եվ Արցախի մեջ Ավդուրը։ Ավդուրը։ 90 տվարավար տալ, այն մլանդը աշխատել էս։ Ժամերից բո հարցնել մանկապարտեզն աշխատել էս հələ։ Ասում չի արի դա։ Նամը Ավդուր, յուղ 72 թիվը եկա ստա։ Բաքվից։ Դա տունալ է, դա հայատալ է։ Վաճառալ եկա ստա շենքը պատրաստ է։ Հայրական տուն չի եղել։ Առաջի հարտարը, երկրորդ հարտին պատրաստ է։ Ամեն մի հարմարություն ստեղծել են։ Գյուղում շատեր ունեն այն հարմարությունը, ինչ դուք։ Հա, համարյա երիտասարդ ընտանիքները բոլորը ստեղծել են։ Հույս կա, հույսով կապրում, թե փոքր, թե մեծ։ Ես պատկերացնում եմ ավդուրի վերածած մենակ պատկերացում ավ դուր զարգացած։ Տաստված, որ դուք էլ տեսնեք։ Պինդ մնացեք, ամուր պահեք սահմանը։ Ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։